azanlar, çaşanlar burada azırlar. Və yaxud istixavarişlər olsun və başqa fikirlərin hamısı. Oxuyurlar məsələn alimlərin kitablarını, kitablarda keçən sözləri alimin muradına uyğun şəkildə yox, özlərin muradına uyğun şəkildə başa düşürlər. Deyirəm, imteyimə belə deyir, açıb baxın, yox, imteyimə deyil. Çünki nəfsində var ki, filan məsələ belədir. Oxuyur, orada ləfs keçir o, amma o ləfs onu dəlat eləmir. Özünün başa düşdüyü kimi o ləfsi başa düşür. Amma orada olan ləfz başqa mənam verir. Ona görə alimlərin kitablarını oxumazdan əvvəl onların istilahlarını bilmək mühümdür. İstilahlarını bilmədən oxuyan insan əlbəttə ki, çaşmalıdır. Misal olaraq, Əhməd Rahimullah və həmçinin Şafi Rahimullah onlar müəyyən vaxtlar e, yəni harama məhkub deyirlər. Yəni Allahdan olan qorxularına görə yəni, haram deməyə çəkinirlər. Haramdır, məhkub adlandırırlar. Deməli, onlar istilahına görə nədir? Məkruh haramdır. Amma e, bizim istilahımızda isə artıq sonra da çıxıb ki, məkruh nədir? Bəyənilməyən bir şeydir. Və sonra oxuyur ki, Əhməd ibn Həmbəl kitabında və yaxud Şafin kitabında, Şafi deyir ki, məsələ məkruhdur. Amma fakt Şafi məkruh deyil, qəsd etdiyi nədir? Haramdır. Məkruh deyil, qəsd etdiyi nədir? Haramdır. Amma bunlar isə məkruh özü öyrənmiş məkruh, fiqdə məkruh sözün mənası etsən, tərk etsən e, Allah üçün savab var, etsən günah yoxdur. Ha, buradan çaşır. Və buradan nəyə yol verir? Və buradan da yol verir, yəni haramlara. Və bəzən də görsən ki, belə şeylərdə azmağa səbəb nə olur? Nəfsi istəklərə uymaq. Nəfsimdən, görsən, müəyyən ə, e, hər bir məsələ axtarsan, orada müəyyən xatalar var. Müəyyən haram olan şeylərə yol verilən məsələlər var. Və burada görsən, musiqiyi götürür. Oradan içki məsələsini görsən, filan ə, e, meyvələrdən çəkinməyibsə olar. O birisində filan şey olar. Ə, e, və buradan da artıq zındıqlaşır. Ona görə alimlər deyir ki, mən tətəbbər ruxasa təzəndəqa. Kimdir bu şəriətdə olan, yəni alimlərin sözlərində olan ruxsətləri, o asanlıqları götürərsə, hər məsələdə bir şey var məsələn. Onu götürərsə zındıq olur. Yəni insan haqqı götürür. Mən nə var onu? Haqqı. Yəni bu nəfsinə uyğun gəldi, onu yox. Nə var? Haqq, onu götürməlidir.